On a beaucoup de challenges, on l'a bien dit tout à l'heure, c'est diminuer la, part de la voiture. Erronka asko ditugu autoaren partea txikitu, adibidez bereziki erri handien txartzeetan, baionan bereziki, handa enplegu gune handiena, saturazioa ikusten dugu goizero minonen. Bon, la saturazion, donc aujourd'hui, c'est vraiment institué, on a les... autoa usteko aparkalekoaren obrak asiko ditugu laister, minonen gajaio ezberdinan arteko, konexioa egiteko polo bat izango da ere. La, la grosse priorité là pour nous c'est de faire le site propre. Gure lentasun handia da autobusa eta tranbusarentzat bide garbiaren sortzea aglomerazioaren sartzean. Garazitik direlarik autoa basusagin utz dezaten adibidez eta tranbusa hartu dezaten baionara heltzeko tranbusa basusagira iritsiko baita. Et prennent plus prendre le tram en site propre pour arriver dans l'agglomération bayonnaise. bost urtera gasolinarekin ibiltzen diren autobusak desagertaraztea. Bai, egin gajia da, badakigu zea duten gure bilgailuek badakigu noiz alatuko ditugun, beraz, ezan dezakegu, 2008 bostean, ez dugula gehiago gasolinarekin gasolinarekin ibilikoten autobusik izango. de 2035, on aura plus de bus au gasoil.